Јани застана минатиот пат кај 18 стих. Ја само би направила една мала, кратка рекапитулација на, на тоа. Затоа што знаете, оваа глава е тесно поврзана со деветата глава. Секјавате во деветата глава слепиот, слепородениот, кој што Исус ќе го исцели, заради тоа што ќе го признае Христос за Месија, ќе исповеда вера, ќе биде исклучен од синагогата, и потоа Исус, поттикнат од овој настан, укажува случајот со пастирот со трлото. И само малку на кратко да се подсетиме, тамо Исус беше спореден со врата на трлото, и само оние кои што влегуваат низ вратата, се спасуваат. Исто така, беше спореден со добриот пастир, кој што е спремен да го даде својот живот за овците, за разлика од наемникот, кој што е тука само за пари, само за да си ја заврши службата за да биде платен, воопшто не го интересираат душите, односно овците, на случајов. И ова ме подсетува, која станува зврз за добриот пастир на на Давид. Се сеќавате кога Давид се спремал да излезе пред Голијат. Што може тој, кога јас сум се борел, ја парафразирам, и со мечка и со лав, кога ќе се најдеше мечка или лав да, да нападне дел од моето стадо. Скокав, значи, воопшто не се штедел. Туку скокал и на мечка и на лав без страф, затоа што му, биле, му било мило стадот. Такви пастери се помалку има. Тука пред се јас како во таква позиција треба добро да се преиспитам. Како и сите не е нормално. Но она што беше, според мене, може би, клучно и што продолжува во овој вториот дел од десетата глава е овците го слушаат, значи неговите овци го слушаат неговиот глас и одат по него. Денеска малку нешто се спомна, мислам дека некој од вас спомна, еве цело тромесечие, а, проучуваме, ги проучуваме малите пророци. Денеска беше Михеј. Што значи да се слуша Божиот глас? Дали ние го слушаме Божиот глас, ако не го слушаме гласот на пророкот Божи? Што е всушност пророкот? Гласноговорник Божи. Така. Тој всушност е пренесува Божијата порака. Ако ние не го слушаме гласот на пророкот, тогаш автоматски не го слушаме ни Божиот глас. И сега во 19 стих, значи продолжуваме понатаму 19 стих, Заради тие зборови, заради сето на предходно кажано, а посебно и 18 стих, кај што Мислам дека Јани се задржа повеќе на тоа, меѓутоа кај што јас ќе кажам во контекстот на она што следи понатаму, Исус не се поштедил, него поштедил ни својот живот и доброволно го дал, никој него него не го терал, со сила, току самиот доброволно, како израз на неговата љубов и љубовта кон неговото стадо, го дал својот живот. И сега, поради сето тоа кажано, заради тие зборови, пак настана раздор меѓу јудејците. И навистина, секојаш и многу често се случува, да не спомнуваме, нај, нај, најблискиот случај беше во 9 глава 16 стих Јован. Кога, еве да го погледнеме тој стих 9.16, Тогаш некој од фарисеите рекоа, овој човек не е од Бога, не ја празнува саботата. Други велеа, како може грешен човек да прави такви чуда? И настана раздор. Значи. Овде повторно настанува раздор. Секојаш кога се изнесува вистината, на вистина, не знам дали сте приметиле, се случува таа борба. Меч со две острици, нели? Е Божјата реч. И гјаволот е секојаш тука, за да, него, за да делува на вас, да не го слушнете Божиот глас. Мнозина од нив велеа, еве го раздорот, слично нешто како и со слепиот. Опфатен е од демони безумство, зошто го слушате? Внимавајте, приметете ги збројите, зошто го слушате? А предходно цело време Исус истакнува. Неговите овци го слушаат гласот на пастирот. А овде имаме еден друг глас, гласот на лукавиот, вели, зошто го слушате? Не го слушајте тој глас. Со него, односно тој е опватен од демон. Замислете си Исус, нашиот спасител, кој што имал совршена љубов кон секого, милост, секој спремен да помогне да се најде во ваква ситуација, изнесувајќи ја вистината, да биде обвинет дека бил опфатен со демон. Па тогаш немојте да се изненадите дека, ако се случи да кога вие се најдете во таква некоја ситуација, сакате да го одбраните Божието име, изнесувате вистината, да некој дури и вакаве нападне на сличен начин. Вопшто не, не е за изненадување такво нешто. Опатен од демон безуствува зашто го слушате, а други велеа значи сепак една група биле осведочени како и самиот слепец, предходно во деветата глава. Тоа не се зборува и на опфатено демон. Може ли демон да отвори очи на слепци? Може ли? Кој е тој што отвора и тоа очи на слепороден, што никогаш не гледал во живот. Имаше на едно друго место. Може ли кој го винува дека Велзевов Значи, гјавот работи преку него, односно чудата ги прави со помош на, на Белзеву. Може ли, значи, гјавот да е, е, сам против себе да работи? Да го раздели своето царство и сега да... можна ли е тоа? Да знаете, во излез 4.11, да отворим само на кратко излез, 2 Мојсева 4.11, што ни вели овој стих? Излез 4.11. Вели, кој му ја даде устата на човекот? Ова е случајот со Мојси, кога се жалел дека ете, не може да, да зборува. Кој му ја даде устата на човекот, му рече Господ, кој го прави нем и глув, кој му го дава видот или го ослепува? Зар тоа не сум јас, Господ? Интересно е, како тоа секојаш, посебно е во ово последно време, знаете, пишено дека сето она што треба да се изрешета, ќе биде изрешетено на ваков или на онаков начин. Еве, пробајте. Јас бев сведок и често пати сум сведок заедно со, со Снеже. А, пошто ете, има една група таму во, во Штип и верници и пријатели. Често пати, ако се зафатите за некој онака малку осетливи теми, и почнете разговор. Најдете добри цитати, обично јас така настапувам за било каква тема, најдете добри цитати, издржани цитати од Духот на Проштот или од Библијата, стихови и изнесете ги. Ке видите што сето тоа може да предизвика. Дали и денес не се случува раздор, дали и денес се слуша Божиот глас. Автоматски со тоа ќе се види дали ние сме од неговиот тор, од неговото стадо или не. Вели неговите овци го слушаат неговиот глас. Дали ние го слушаме неговиот глас? Чиј глас е гласот што ни говори преку духот на пророштото? Преку сестра Елен Вајт. Ако не Божиот глас. И за жал, мнозина денеска во црквата слушаат некој друг глас, не го слушаат Божиот глас не е сигурност дека ако сте дел и членови од Адвентичка црква, дека автоматски вие сте дел од неговото стадо. Не. Неговото стадо, неговите овци го слушаат неговиот глас. А другиот, лукавиот, секојаш се служи на свој начин да, да го угуши тој глас, односно да, да, не, да, не, да, да, не го, да не натрега, да не го чуеме тој глас и да ете, постапиме според гласот на својата совест, некојаш, може би според гласот на пасторот или некој, ете, кој што може би е компетентен да ни ги објасни некој, ете, такви, може би малку позамрсени работи, или, ја, како што кажа осетливи теми. Жалосно е, меѓутоа, тоа и денеска е случај. И денеска некој ќе се, ке, се слушне нечи глас, кој што ќе каже, зошто го слушате? Како да тоа вие го зборувате. Често пати, значи ви кажувам, ќе настапите со цитат. Јасен и гласен. Значи, не, знаете дека и духот на проштот се проучува на сличен начин, како и Библијата, затоа што е напишано и инспирирано од истиот дух, и тој материјал, споредување стих со стих, цитат со цитат, Значи, длабоко навлегување во материјата. И покрај тоа, ќе слушнете глас, или може нема да слушнете, буквално, меѓутоа ќе ја видите целата ситуација подосна, зошто го слушате. Тоа е целта на гјавол, да не го слушне неговиот глас. Меѓутоа, наше е да ја кажуваме вистината, затоа што мнозина сепак ќе се осведочат. Како што во овој случај мнозина се осведочиле. И се од 22 стих понатаму. Тојаш во русалим се празнуваше посветување, беше зима. Ово е така наречен празник Ханука, или празник кој што се празнувал во чест на, молем? Да, празник на светлината, и така е наречен, значи, дори се е празнувал слично како се празникот Сеници, значи, исто на празникот Сеници доста била присутна светлината, било осветлен целиот храм. Така и овој, значи, знаеме дека во времето кога Антиох Епифан ќе го оскверни храмот, посебно и жртвеникот и ќе дури ќе жртвува свиња. И дури ќе ги присили евреите да не ја држат саботата и да јадат свинско. Да, Е, тогаш ќе се дигне Јуда макавејецот заедно со една група герилци, така можам да кажем во тоа време. Значи, некаде 165 година пред Христа, тоа се случува кога тој ќе го ослободи Иерусалим и повторно ќе го посвети храмот. Ете, иако овој празник не бил воспоставен од, од Господа, меѓутоа, ете, сепак тој користил вакви прилики да, ба па знаете, често пати посветувањето на Соломоновиот храм, Господ бил тука. Дори првото посветување на шаторот во пустината, Господ бил тука. И Исус ја користи оваа прилика да повторно го сврти вниманието кон себе. Значи, тоа е тој празник, пајал зиме, значи некаде декември, и разбирало било да Исус се најде во Соломоновиот трем, онаму од храмот, каде што кој што бил покриен, веројатно и малку повеќе заштитен за, за зимно време. И тогаш јудејците го обкружија и му рекоа, како лешинари, буквално, често пати тоа го правиле, го обкружија и му поставуваат повторно едно лукаво прашање, доколе ќе ни ја измачуваш душата, ако си ти Христос, кажи ни слободно. Ако е дека Исус никогаш не кажал отворено, берем до сега овде, дека е Месија, а се секавате на кого отворено кажал? Да, на учениците и на Самарјанката и кажал во четвртата глава Јован. Тој су. Кога таа ќе спомне кој е Месијата. Ние чекаме Месијата да е. Тој су. Но, иако не им кажал директно, Па бевме сведоци до сега, проучувам, ги проучуваме сите овие 10 глави, на колку места го наговестува тоа. Оно што тие сакале да го постигнат, во овој случај е со ова лукаво прашање да го натераа да каже такво нешто, а пазите на тој празник, кога се чествувал по повод значи, Јуда, макавејецот и, и, и тоа повторно посветување, ослободување на некој начин на, на било многу осетливо да некој каже дека е Месија, а знаеме што значи Месијата. Самиот Исус ги чита оние стихови во Лука, четврта глава, стиховите од Исаија, поточно. Еве да прочитаме, да се подсетиме во Лука четврта глава, од 17 до 19, што треба да донесе Месијата? Што треба да направи Месијата? Четврта глава Лука, И му го дадоа книжниот циток на пророкот Исаја од 17 стих и го одвитка и го најдува местото кај што беше напишено Господовиот дух е на мене, зашто ме помаза и ме испрати да им проповедам на бедните, да ги исцелувам скрушените по срце, да им навестувам на заробениците, дека ќе бидат пуштени, на слепите дека ќе прогледаат, еве го случајот со девета глава, веќе тоа го гледаат тие, и да ги да ги пуштам на слобода на патените, значи Месијата треба да донесе ослободување и да ја навестам благопријатната Господова година. Многу била ова тема осетлива посебно по повод овој празник, затоа што можел да го навлече гневот на себе на римјаните. Исус бил свесен за тоа и затоа директно нема да ме одговори. И тоа мене ми е интересен овој израз. Зошто не измачуваш душата? Што мислите, Исус дошол за да му ја мачи душата на некој? Знаете како јас ова го гледам? Стотици докази им биле покажани. Чуда, дела, Слепи прогледуваат. Подосна во 11 глава и мртвиот Лазар ќе стане после 4 дена во гроб. Што уште им требало? Е, тоа е моментот кога, значи, имате стотици докази, имате е, еден куп луѓе денеска на кои што ете може би сме сте им сведочиле. Стотици докази имаат во е, потврда на вистината. Ви тоа сепак не се одлучуваат за вистината. Е, тоа е мачање на душата. Ама не е Исус одговорен за тоа, туку тие самите си ја измачуваат душата. Ова нешто ме подсетува на ситуацијата со Савле, знаете кога ќе се сретне со Исуса на патот кон Дамаск, во деветата глава дела, во петиот стик, што му вели Исус? Кога му, му се представува и му кажува кој е? Девета глава дела, апостолски пети стих. А тој рече, кој си ти, господине? Значи, вели Савле. А тој рече, јас сум Исус, кога ти го гониш, тешко е за тебе да се риташ против бодило. Или против остен. Знаете какви били тие воловски остени? Остри и служеле за да го натераат волот да, да си ја врши работа. И сега замислите се вие да да се рите против такво острило. Е тоа е измачување на душата на вистина. Самите си се повредувате, самите се уништувате. Ако одиме против осведочувањето, ако одиме против својата совест, а имате стотици докази, се ви е јасно, само уште да кажете да, е тоа е на вистина измечување на душата. Колку ми на денеска има такви? Значи, воопшто Исус овде не е измачува ничија душа, тие самите се измачуваат. После толку докази, повторно остануваат тврди. Исус им одговара во 25 стих, ви реков и не верувате. Па веќе ви реков. Делата што јас ги правам, значи ги насочува сега на делата, на она што тие секако го гледале цело тоа време. Делата што јас ги правам во името на мојот татко сведочат за мене. Но вие не верувате зашто не сте од моите овци. Моите овци го слушаат мојот глас. И внимавате, овие, овие, стик, овие стикови се многу драгоцени. Ова е на некој начин патот до спасението во неколку стиха. Моите овци го слушаат мојот глас и јас ги познавам и тие идат по мене, ме следат и јас им давам вечен живот и никако нема да загинат, и никој нема да ги грабне од мојата рака. И дори и 29-тиот ќе прочитаме, мојот татко кој ми ги даде е поголем од сите и никој не може да ги грабне од раката мојот татко. И потоа ќе каже, јас и татко ми едно сме, јас и татко ми имаме една цел, иста цел, да спасиме. Но што забележуваме овде? Моите овци го слушаат мојот глас и ние некојаш бевме во ситуација кога го ослушнавме Божиот глас и се отповикавме на тој глас, но внимавајте, не е само тоа. Туку вели, јас ги познавам. Кои се тие кога Господ ги познава? Оние со кои што има тесна заедниц, се отповикувате на гласот, влегувате во една тесна заедница со Него, значи, склопувате завет со Него, живеете еден богоугоден живот. И тие одат по мене, еве, тоа е дел од тој богоугоден живот, живот на исполнување на Божјата волја. Го слушате гласот и тргате по Него. Послушност. Знаете, тоа е една карактеристика со која што се одбележани 144.000 во откровение. Тие се оние кои што го следеа јагнето. И во овој случај ќе кажеме добриот пастир. Каде тоа и да одеш? И пазете, ова не се луѓе кои што трчаат пред пастирот. Имавајте по целата ова илустрација, овците го следат пастирот, пастирот оди напред. Знаете што значи да трчаш пред Господа? Со други зборови. Имаме случаја во Библијата кои што трч, да трчаш пред Господа значи да одиш во фанатизам со други избори. Да правиш нешто што Господ не, не го ни бара од тебе и оставам пред него трчаш. Значи, тоа се тие кои што го следат, одат по мене, вели, и сега, јас им давам вечен живот, и тоа живот во изобилство, значи, како што минатиот пат беше спомнато, вечен живот, и никако е ја сигурноста сега. Значи, кој ја има таа сигурност на спасението? Дали ние имаме сигурност дека сме спасени? Че значи, добро, никој нас нема да каже, нели, е, готов, спасен сум, не во оној стил како браќата од Карши таму, од Рузвелтова или не знам каде на друго место ги има меѓутоа сигурноста е ако вие сте се отповикали неговиот глас, го слушате неговиот глас, го следите, че живеете еден богогуден живот и на тој начин го добивате веќе вечниот живот. Светиот Дух е во вас. Исус е вселен во вас, Исус живе во вас. И тоа е сигурността на спасението. Сигурноста е во Христа, сигурноста е во, еден, во тој наш тесен однос со Господа. И тогаш во таа ситуација, еве го окорбрувањето, Исус вели, никој, ама никој не постои сила кој што може да ве отргне, да ве, да ве изводи од моите раци и од раците на мојот татко. Ова, е, ова се многу силни стихови. Значи, никој нема да ги грабне од мојата рака. Мојот татко кој ми ги даде е поголем од сите, поселен од сите. Што е гјаволот? Што е непријателот? што е светот, што е гревот нас проти него. И никој не може да ги грабне од раката на мојот татко, и како ќе каже јас и татко ми едно сме, нормално што следува? Камења. Зашто ти човек се правиш, ти како човек се правиш Бог. Што е потоа, потоа ќе му пати зборови за кое добро дело вие мене ме каменувате не те каменуваме и не сакаме да те каменуваме за добро дело, туку затоа што ти, човек, се правиш Бог. Ти хулиш. И тоа е интересно овде, Исус им дава одговор. Што им вели? Нели е напишено 34 стих во вашиот закон? Јас реков богови сте. И ако ги нарекуваме богови е на кои им беше упатено Божието Слово, а писмото не може да биде нарушено, зошто вие му велите дека хули на Бога оној кого таткото го посветува и го испрати во светот, зашто реков, јас сум Божи син. Зашто велите дека јас хулам, кога во писмото стои, ова е земено, ова е земено пред се од 82 псалм, и знаете во 82 псалм кои се наречени боговите? Неправедните судии во Израел, на кој што им било дадено Божиото Слово, им бил даден законот за да ја спроведуваат Божијата волја, да праведно, праведно меѓу тоа. тие тоа не го правеле, да отвориме само на кратко 82 псалм. И кога тие таквите се нарекуваат богови, пазите, на некој начин, ако ја погледнете ситуацијата денеска во, еве, па во нашето уредување, во нашата држава, судиите на некој начин се богови, можете да ги наречете па паѓаат закони кои што владата ги донесува на суд. Судот е тој кој што на крајот ќе пресече. Значи, усуме си втори псалм, видите што вели овде, Бог стои во собирот на боговите, до кога ќе судите неправедно. Значи, Ове се зборови упатени до судиите. Ке им одите на рака на безбожниците, Заштитувајте ги бедниот и сирачето, дајте им правда на, ја, на јадникот и сиромашниот, избавете го измачуваниот и слабиот. Тоа ме подсетува сега на Михи, Сабајлево што читавме. Шестиот стих, навистина реков, вие сте богови и сите сте синови на Севишниот. Но ќе умрете како сите луѓе, ќе паднете како секој од големите. Че значи, ви сте луѓе, ми ги нарекува богови. И ако тоа е така кажано, за едни неправедни суди, тогаш што за Божиот син? Зошто да тоа значи да, да е хула? Ако овој израз Бог не е неадекватен и за човек, тогаш за мене, И што вели понатаму, ако не ги правам делата на мојот татко, повторно ги насочува на делата и повторно ги насочува на она што е најсилен индикатор, дали некој е или не е тоа што вели дека е. А тоа се делата, тоа е неговиот живот. Ова, ова се слични зборови како што Исус во една прилика ќе му ги упати подосна во 14 глава Јован на Филип. Кога ќе бара, кој, односно ќе каже дека па ние таткото никогаш не сме го виделе. А Исус им кажува, мене ме гледате, го гледате таткото. Зошто? Че овде вели, ако не ги правам делата на мојот татко, не верувајте ми. Ако ги вршам, верувајте им на делата, ако мене не ми верувате. За да сознаете и познаете дека таткото е во мене и јас во него. Токму истите зборови што ми ги упатува на Филип и на останатите ученици. Во 14 глава. Значи, најголем доказ дека некој е од Бога, се всушност делата негови, неговиот живот. Тогаш сакаа пак да го фатат, а тоа име и главната цел сите овие глави, гледаат прилика да го фатат, но им избега од раците. Затоа што? Зошто? Се уште не е дошло времето. <laughs> И, кога веќе не бива со овој тврдоват, тврдоврат народ, кој што на докази, докази, докази, купишта докази, бара уште докази. Тогаш Исус ќе отиде, вели, преку Јордан, од другата страна на реката Јордан, каде што Јован крштеваше првин и, оста, и остана таму. И мнозина дојдоа при него и рекоа, сте сега, друга ситуација од другата страна на Јордан. Овде, велиме, гледаме ситуација, <clears throat> еве каква, значи, мнозина дојдоа при него и рекоа, Јован не направи ниедно чудо, но се уште, но се што рече Јован за него беше вистина и таму мнозина поверуваа во него. Како тоа? Зошто тоа, од другата страна на Јордан, многу повеќе вера се нашло кај луѓето. Затоа што видите каков став имале за Јован, кој што е предходник од Христов и кој што е најголемиот пророк, кој што некојаш постоел Се што кажа Јован за него беше вистина. Овие луѓе поверувале, го слушнале Христовиот глас, затоа што предходно го слушале гласот на пророкот Божи, на Јован Крстител. Видите, повторно дајаме кај она мисла, може би почет на која што ја спомнав. Ако вие денеска ја имате Елен Вајд како Божи пророк, и може би малку почесто се повторувам во последно време, и тоа факт е дека сведоштвата се отфрлаат, сведоштвата се занемаруваат, Елен Вајд се занемарува, Елен Вајд се истиснува. Значи, ако вие не, го слуш, не ги слушате пророштвата, незините зборови, всушност зборовите на Духот Свети, Божите зборови, тогаш автоматски тоа значи дека не го слушате Божиот глас. Отфрлајќи ја неа, само прашање на време кога ќе, писамата таа, вели во еден цитат, кога ќе отфрлите и Бога, и може би на крајот и ќе ја фрлите и Библијата. Овде гледаме сосема една друга ситуација. И интересен и овој а, а, заклучок. Јован не направи ни едно чудо, за разлика од Исуса, но се што каже Јован за него беше вистина. Значи, дали чудата се главен фактор за да поверувате? Во последно време пред се треба да внимаваме тука, затоа што знаеме дека лукавиот ти прави многу чудо. Туку, дали тоа што го вели е така? Секоја што да се потпираме на така вели Бог. Така е пишено. Значи, затоа што имале позитивен став кон делото, кон мисијата на Јован Крстител, затоа и лесно можеле да го прифатат Исуса и мнозина овде поверуваа. Нека Господ на вистина работи во нас, да го слушаме тој тиво глас и не само да го слушаме, да, туку и да го послушаме и да го следиме, да му бидеме послушни со други зборови. Јас ке завршам само со еден познат стих во втора книга Дневник или втора книга Летописи, се наоѓа во 20 глава од втора книга Летописи, 20 стих, многу лесен за памтење, 20-20. Втора летопис или втора дневник 2020, ова се зборовите на Јосафат, царот Јосафат, кој што ги упатува до израелците, тогаш, кога биле обколени од непријателската војска, им вели вториот дел од стикот, Чујте ме, еј, јудејци и јерусалимци, надевајте се во Господа својот Бог и ќе се одржите. Надевајте се во неговите пророци и ќе успеете. Ако сакаме да се одржиме и да успееме, во ова време и посебно во времењата кои што доаѓаат, тогаш треба да го слушаме Божиот глас и да го следиме и гласот на неговите пророци. Нека му е слава на Бога. Амин.